Ազատագրական պայքարի ու պատերազմի թեման ընդհանրապես լայն տեղ ունի ոչ միայն հայ, այլ նաև ռուս եւ համաշխարային գրականության մեջ։ Այն դասերակցական նշանակությունից բացի ունի նաև ժողովուրդների ազատության ու անկախության համար պայքարի պատմությունը ներկայացնելու առաքելություն։ Ռուս գրականագետ Իլյա Պլեխանովը գրել է. «Ժամանակն ամեն ինչ տեղն է դնում» ասպարեզը մաքրում է գրական անբարուններից, եւ մեր հետնորդները կարդալու են պատերազմական թեմայով գրվող ժամանակակից հեղինակներին, ձգտելու են հասկանալ, ինչպիսին ենք մենք եղել, ինչով ենք ապրել, ինչի միջով ենք անցել, ուսումնասիրելու են պատերազմական գրականությունը։ Այս առումով հարուստ ավանդներ ունի հայ գրականությունը։ Գրողները ազգային ազատագրական պայքարի գեղարվեստական տարեգրության մեջ բազմակողմանիորեն ներկայացրել են այն դարակազմիկ իրադարձությունները, դեպքերն ու հերոսական անցքերը, որոնք սերունդներին շարունակում են դաստիարակել հայրենասիրության բարձր ոգով։ Խորենացուց մինչև Դավթակ Քերթող, մինչև Աբովյան ու Պեշիկ Թաշլյան Ռաֆի ու Պատկանյան, մինչև Իսահակյան, Տերյան ու Չարենց։ Մեր մեծերը ստեղծել են հիրավի գեղարվեստական մնայուն արժեքներ։ Այսպես Պեշկտաշլյանի Զեյթունյան երկերն ու Իսահակյանի Հայդուկի երկերը ոչ միայն զգալիորեն խթանել են մեր պոեզիայում ազատասիրության ու պայքարի գաղափարների արմատավորմանը, այլ ընդհանրապես նպաստել են մեր գրականության զարգացմանը։ Այսպես Պեշկտաշլյանի հերոսը երազում է ազատագրված տեսնել հող հայրենին, ահա թե ինչու նա միայն մի ցանկություն ունի կուզեմ վարոտ եւ գնդակներ։ Թրքած մայրեր թողլան ու դուն ուրախ լուրեր տար իզեյթուն։ Ավետիք Իսահակյանը ազգային ազատագրական պայքարին նվիրված բազմաթիվ գործեր է ստեղծել, որոնց սպասակն է հանդիսանում հայդուկի երկեր, երկը։ Հայդուկը հոգում երազ է տեսնում, Հայրենի աշխարհն ազատ ապահով, տեսնում է արտում հովն է շնշնկում, փայլուն երանդին զրնգում է անուշ, ու փոցխ են քաշում սիրուն աղջկունք, հայդուկի վրա երկելով անուշ Խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքը հայ մարդու համար միշտ էլ եղել է երազանք, որովհետև ոսոխները հաճախ են նրան ստիպել մաչն ու մանգաղը թողնել ու զենք վերցնել հանուն հայրենիքի փրկության։ Իսահակյանագետ Ավիկ Իսահակյանը դիպուկ է նկատել Իսահակյանը հանդես է գալիս որպես ազատամարտի շեփորահար, որպես մարտի ազդարար, Նա բանաստեղծի իր առաջնահերթ պարտքն է համարում մարտական զարթոնքի կոչել ազգի զավակներին։ Վարպետը ժամանակին անդրադարձել է Արցախյան ազգային ազատագրական շարժմանը։ Իր ստեղծագործություններում գովերքել է Արցախ Սյունյաց աշխարը որպես քաջերի օրրան։ Թուրքերը, տաջիկները Բագուն ջարդելուց հետո 11000 զինվորով մտան Ղարաբաղ Զանգեզուր ջարդելու, բայց իրենք մեծ ջարդ գրեցին, ասում են. 3000 տաճիկ հազիվ են ազատվել։ Հայերը լավ ջարդ տվին նրանց։ Գրում է Վարպետն իր Ղարաբաղյան օրագիր գործում։ Պատերազմական թեմաներով բանաստեղծական ուրույն կոթողներ են ստեղծել Ռոբերտ Բյոնսը, Արթուր Ռեմբոն, Հովհանես Շիրազը, Նայրի Զարյանը եւ շատ ուրիշ երևելի գրողներ։ Հայ քնարերգության գլուխգործոցներից է Հովհանես Շիրազի էքսպրոմտը։ Շիրազը առաջնորդվում է ժողովրդական իմաստնությամբ, հենվելով ճարի հետ կրվում բարու հաղթանակի վրա։ Նա հայոց ազգային ոգու անպարտելիության մեջ է տեսնում իր ժողովրդի հավերժությունը։ Ահա թե ինչու Շիրազը ժողովրդի կերպարը նույնացնում է անսասան լեռների հավիտենության հետ, ճշնամուն տեսնում վայրակ հողմերի մեջ։ Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես դու քողմերի պես կկորչեք վայրակ Գիղարվեստական բարձր վարպետությամբ է կերտված Նայրի Զարյանի դու քաղցրես հող իմ հայրենի բանաստեղծությունը Նայրի Զարյանի խոհի մեջ դիմառնության մեթոդը կիրառվում է բոլորովին այլ ավելի շատ հոգեբանական եզրույթում, երկխոսությունը տեղի ունենում ոչ թե հակնդեմ բևերների, այլ հողի եւ նրա որդու միջև, որ գրեթե չի տարբերվում իր եւ իր միջև կայացող զրույցից։ Հոգեբանական մի ահեղ պահի մեջ բացվում է մարդու դիեզերքից էլ մեծ հոգին։ Դու քաղցրես հող իմ հայրենի Չկա քեզնից անուշ անուն, բայց վտանգի ահեղ պահին, երբ սպառնում է ճշնամին, դու ավելի ես քաղցրանում։ Արթուր Ռեմբոյի հովտում քնածը ստեղծագործության մեջ ամենանուրբ ու հստակ գույներով զինվորի կերպարում տրվում է կյանքի ու մահվան փիլիսոփայությունը։ Հիրիկների մեջ կապույտ նա քնել է անվրդով ու շպտում է մի հիվանդ երեխայի շպիտով։ Նա մրսում է բնություն նրան ջերմիկ օրորիր։ Նա այլևս չի զգա բուրմունքը քո թովչանքի հավերժական նիրհի մեջ խաղաղվել է ու գրծքին գնդակներից բսկտված արյան հետքեր կան, կարմիր։ Պատերազմները մարդկության կյանքում համաշխարային ողբերգություններ են։ Ամենուրեք երևում է ավերածությունների դաշան դեմքը, հրդեհներ, կոտորածներ, մարդկային ճակատագրերի խեղում, արյուն ու մոխիր։ Եվ համաշխարհային գրականության անվանի քնարերգուններից մեկը Ռոբերտ Բյոնսը իր գրիչը թաթախում է ժողովրդական ցավի ու վշտի մեջ, գրում. «Կռվի ահեղ ժխորն անցավ, դարձյալ աշխարհն է խնդում, դաշտեր գյուղեր են մոխրացած ու բյուր որփեր են անտուն»։ ճշմարիտ արվեստագետները, լինելով ժողովրդական դրամատրությունների, ձգտումների ու տենչերի իսկական արտահայտիչներ, չեն կարող անմասն մնալ ազգային ազատագրական պայքարից։ Ավելին, դառնում են այդ պայքարին շունչ ու ոգի տվող մարտիկներ, կանգնելով ծավալվող իրադարձությունների առանցքում։ Հիշենք Սերվանտեսին, որ թուրք-իսպանական պատերազմում երկու անգամ ծանր վիրավորվել է։ Բայրունին, որ մասնակցեց թուրք-հունական պատերազմին, Չարենցին, որ որպես կամավորական զինվորագրվել էր թուրքերի դեմ իր ժողովրդի մահու եւ կենաց գրիվներին։ Ֆրանսիական հեղափոխական շարժման ակտիվ գործիչ բանաստեղծ Միսակ Մանուշյանին, որ իր կյանքը նվիրեց Ֆրանսիայի ազատությանը։ Արցախցի երիտասարդ բանաստեղծ ու զինվոր Կոմիտաս Հակոբյանը, ով թուրք-ազերական ռուսակների դեմ պայքարում ազգի ազատության զոհասեղանին դրեց կյանքը։ Հիրավի ազատամարտի թեման առանձնահատուկ տեղ ունի բոլոր ժողովուրդների գրականությունների մեջ եւ բնականաբար ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են հարուստ ավանդույթներ որոնք իրենց նոր կիրառությունն են գտնում ժամանակակից գրական դաշտում։ Դրա լավագույն օրինակներից է Արցախում ստեղծվող գրականությունը, որը համահայկական իրականության մեջ ունի իր ուրույն տեղը։